оживляла солідна добірка плакатів, що викликали патологічний приплив пацифізму. В простінках між вікнами прилаштувалися стенди з розпотрошеними протигазами і респіраторами, а в кутку відро із стратегічними завалами недопалків і залізна допотопна пічка. Інтер'єрчик хоч куди. Та коли поглянути уважніше то можна помітити, що двері між кімнатами подвійні, нещодавно поставлені. На вікнах під захисними шторами грати, віконце, що виходить на глухий двір, з автоматичними засувами, два добротних письмових столи, на них новенькі настільні лампи, а на стіні велика карта району. На одному із столів оточені довідників поважно змигував неонкою великий клавішний кабінетний селектор з пам'яттю, з диктофоном і автовідповідачем. Матвій Петрович підійшов до апарата, натис пальцем на клавішу і повторив останній виклик. Із півхвилини чути було тріскіт автоматичного набирання, пауза, гудки і голос. Головін слухає. Іван Гнатович? перепитав Шеремет. Так. Ви звідки дзвоните, Матвію Петровичу? спитав Головін, що мав дивовижну пам'ять на голоси. Із Узені. Ви в курсі, що тут так, так, добре, що ви там. Я саме хотів вас попросити. Миколу мого підтримайте але це між нами. Е, коли просять, то кажуть, будь ласка, а про своїх попереджають заздалегідь, повчально мовив Матвій Петрович. Каюсь, так мене так. Ну, то як там в Узині? До речі, зв'язок надійний? Сподіваюсь, ну а щодо справ, нічим поки що хвалитися немає. Суцільний туман. Про мою болячку пам'ятаєте? А що, надійшли нові дані? Ну, не те, щоб нові, та ви придивляйтесь. Слухаю, товаришу, не мій начальник, усміхнувся шеремет і натиснув на важель. Вадим, що зацікавлено оглядав приміщення, тихо спитав. Поки нікого немає, може, пошукаємо? Чи не забув тут господар вухо? На війні як алягерре. Шеремет знизав плечима. Пошукай, господар тільки подякує. Я серйозно? глянув йому в очі Вадим. А як в триматись? Чи можна довіряти? Наш хлопець, ну а що трохи заметушився, то не від доброго життя. Розуміє, що практично тільки через нас, через область, можна буде відгавкатися від місцевих. Коли припече, нам він дуже знадобиться. Сам знаєш, як то воно на місцях без своєї людини. Та одне не сказав Вадимові Матвій Петрович, що сам остаточно повірив в Сагайду тільки щойно. Після розмови з полковником Головіним, який недавно очолив найгарячішу на даному етапі і засекречену службу, відділ боротьби з організованою злочинністю. Прямий вихід на Івана Гнатовича з районів мали лише його безпосередні ставленики. Ті ж, на кого падала бодай тінь підозри у зв'язках з мафіями, з саховиками, гравцями сутенерами, рекетирами, а особливо з наркобізнесом, уявлення не мали про його телефони. Як правило, навіть не знали, що такий відділ існує і діє. Шереметові було відомо і те, що масова ротація, перетасовування офіцерського складу обласного УВС на перший погляд незрозуміле і непотрібне планувалося і здійснювалось головінською службою. А звідси випливає те, що Сагайда, ставленик, переведений до Узені.